Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم dində hamını ötüb keçən mühacirlərə və ansara, həmsinin yaxşı işlər görməkdə onların yolunu tutub gedənlərə Allah ağacları altından çaylar axan cənnət bağları hazırlamışdır. Allah onlardan razıdır. Onlar da Allahdan razıdırlar. İçində əbədi qalacaqları cənnət bağları hazırlamışdı. Həqiqətən bu böyük uğurdur. Bu böyük uğuru qazanmaq üçün, buna nail olmaq üçün Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm başda olmaqla onun ardıcıllarının yolunu tutub getmək lazımdır. Yəni, sadəcə müsəlman olmaq lazımdır. Müsəlmanları parçalamaq, müsəlmanları firqələrə ayırmaq bizə yaraşmaz. Nəinki bizə yaraşmaz, hətta yaramaz əməllərdən sayılır. Allah subhanətə alə Quran-ı kərimdə bunu pisləyir. Deyir ki, Kullu hizbin bimə lədeyhin tərihim. Hər bir dəstə, hər bir firqə öz tutduğu yolla fəxr edir. Lakin Allah əgər bizləri müsəlman adlandırırsa, özü də Quran-ı kərimdə buyurur ki, Huvəssəmməkumul muslimin, o sizi müsəlman adlandırdı. Bu sözdən sonra, bu addan sonra nə üçün biz müsəlmanlar özümüz özümüzü bəlaya salmalı, parçalanmalı, özümüzə başqa adlar götürməliyik? və düşməni bizə güldürməliyik. Nəyə görə? Olmazmı ki, müsəlman deməklə kifayətlənək və əvvəlki ilk müsəlmanların yolunu tutub gedək və onlarla bərabər cənnətə daxil olaq. Malik İbni Ənəs adlı böyük İslam alimlərindən birinin gözəl bir sözü var. Deyir ki, Lə yəslihu آخر هذه الأمة إلا بما صلح به avvaluha. Bu ümmətin əvvəlinciləri nə ilə islah olmuşlarsa, axırıncıları da ancaq onunla islah ola bilərlər. Bu ümmətin əvvəlinciləri kimlər olub? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin sirdaşları, yaxınları, tərəfdarları, sahabələri. Onlar nə ilə islah olub? Bax, onlar da əvvəl səhv yolda olub. Nə ilə islah olurlar? Allahın kitabı və Peyğəmbərimizin hədisləri ilə, Peyğəmbərimizin tövsiyələri ilə. Əgər biz onların yolunu tutub gediriksə, onların hamısına hörmət edəməliyik. Hamısına. Onlardan birini bir nəfər təhqir edir, söyür. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mənim sahabələrimi söyməyin. Əgər sizdən biriniz Uhud dağı boyda qızıl Allah yolunda sədəqə versə, onlardan birinin verdiyi bir ovuc sədəqəyə hətta yarısına belə bərabər olmaz. Hansı sahabəni sövmüşdülər? hansı səhabəni təhqir etmişdilər, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu müdafiə etdi. Kim idi bu sahabə? Abdurrahman ibn Avf radiyallahu anh. Bugün mən sizə bax, bu sahabə haqda danışacağam. Abdurrahman ibn Avf radiyallahu anh barədə. Abdurrahman ibn Avf Qureyşli idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin şəcərəsindən idi. Diqqət edin, Abdurrahman ibn Avf babalarından Kiləb Murra adlı adı keçir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin ulu babalarının adı Kiləb Murra olub. Abdurrahman ibn Avf İbni Abdu Avf, İbni Abdülhəris, İbni Zəhra, İbni Kiləb, İbni Murra, İbni Lüey Əl-Quraşi radiyallahu anhüm. Cahiliyyət dövründə bu səhabənin adı Abdu Amr rəvayətlərin birində də Abdül Kəbə idi. Yəni, Amrın qulu yaxud Kəbənin qulu. İslama gəldikdən sonra Peyğəmbər s.a.v ona Allahın ən çox sevdiyi adlardan birini Abdurrahman adını verdi. Bilirsiniz, Allahın ən çox sevdiyi adlar hansı adlardır? Hədisdə gəlir, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allahın ən çox sevdiyi ad Abdullah və Abdurrahman adlardır. Abdullah Allahın qulu deməkdir, Abdurrahman da Ər-Rəhmanın qulu deməkdir. Hər ikisi Allahın ən çox sevdiyi adlardandır. Bununla Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gələcək nəsillərə də nəsiyyət edir ki, əgər ataları, anaları bilmədən onlara pis ad veriblərsə, o adları dəyişdirib, özlərinə yaxşı adlar götürsünlər. Hədisin ardınca gəlir ki, və Allahın xoşuna getməyən ən pis ad hərb və murradır. Hərb müharibə deməkdir, murra da acı deməkdir. Bu adlara oxşar nə adlar varsa, bu xüsusda Nə cür pis adlar varsa o adları dəyişdirin. Özünüzə gözəl adlar götürün. <clears throat> Abdurrahman ibn Avf radiyallahu anhu ağbəniz, qara göz, uzun kirpik, uzun boğaz və enli kürək bir adam idi. Bu səhabə cənnətlə müjdələnən 10 nəfərdən biridir. Peyğəmbər s.ə.v cənnətlə kimləri müjdələmişdi? 10 nəfər kimlər idi? 10 nəfər Abu Bakır, Ömər, Osman, Əli, Təlhə, Zübeyr, Abdurrahman ibn Avf, Səad ibn Əbi Vakkas, Səid ibn Zeyd və Əbu Ubeyd ibn Cərrah. Allah onların hamısından razı olsun. Amin. Bu 10 nəfərin içərisində Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, bir nəfəri cənnət səbirsizliklə gözləyirdi. Digər bir hədisdə gəlir, Peyğəmbər s.a.v. deyir ki, cənnət üç nəfəri səbirsizliklə görüşü, gözləyir. Üç nəfəri səbirsizliklə gö gözləyir, onlar üçün darıxır. Bilirsiniz kimlər idi onlar? Ali ibn Əbi Talib, Salman Farisi və Ammar ibn Yasir radiyallahu anhüm gələn söhbətlərdə inşallah bu sahabələr barədə danışaraq. Digər bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu sahabənin şəhid olacağını xəbər verir. Elə düşünməyin ki, şəhid olmaq üçün mütləq gedib haradasa vuruşmaq lazımdır. Sən Allahdan şəhidlik istə, Allah sənə o şəhidliyi nəsib edəcək. Peki sən Allahdan şəhidlik istə. Və bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələri ilə bircə Hira dağına qalxırlar. Dağ silkələnməyə başlayır. Dağ silkələndikdə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, sakit ol, ey Hira. Sənin üstündə bir Peyğəmbər, bir siddiq və hə-, şəhidlər vardır. Kimlər idi bunlar? Peyğəmbər aydındır. Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm idi. Siddiq də aydındır. Abu Bakır radiyallahu anh idi. Bəs şəhidlər kimlər idi? Şəhidlər Ömər, Osman, Əli, Talhə, Zübeyir, Səad və Abdurrahman ibn Avf radiyallahu anh. Əgər baxsanız, bunların demək olar ki, hamısı yatağında vəfat edib. Lakin bəziləri xainlər tərəfindən vurulub. Və bunları Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem şəhid saydı. Onlar vaxtı ilə Allah yolunda çox işlər görmüşdülər. Vaxtı ilə Allah yolunda canından keçməyə hazır idilər. Döyüşlərin hamısında iştirak etmişdilər. Abdurrahman ibn Avf həmçinin Ömər tərəfindən xəlifəliyə namizət seçilmiş 6 nəfərdən biri idi. Kimlər idi o 6 nəfər? Ömər vəfat edəndə bütün sahabələrə kimləri təklif edir? Xəlifəliyə kimləri təklif edir? 6 nəfər Osman, Əli, Talhə, Zübeyir, Abdurrahman ibn Avf və Səad ibn Əbvəqqas. Bu 6 nəfəri şuranın ixtiyarına buraxır ki, onlar seçsin. Onlar da Osmanı seçir. Həmçinin Abdurrahman ibn Avf İslam dinini qəbul etmiş, daha doğrusu ilk əvvəl qəbul etmiş 8 nəfərdən biridir. İlk 8 nəfərdən biridir. Və Abbakrın dəvəti ilə İslamı qəbul etmiş ilk 5 nəfərdən biridir. Bundan əlavə, bu sahabənin hörmətli olmasına onun iki dəfə Həbəşistana hicrət etməsi, sonra da Mədinəyə hicrət etməsi dalalət edir. Üç kərə hicrət etmişdir. İki dəfə Həbəşistana, bir dəfə də Mədinəyə. Hicrət də nə üçün olur? Nə yolunda olur? Hicrət Allah yolunda olur. Allah üçün olur. Abdurrahman ibn Avf radiyallahu anhu Mədinəyə hicrət etdikdə heç nəyə olmur. Çünki hər bir şey, hər bir hər bir şeyini, evini də Məkkədə müşriklər əlindən alırlar. Onları Məkkədən qovurlar. Mədinəyə gəldikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu gətirir Səad ibn Rabi adlı Ənsarın yanına. Mədənə əhlindən olan bir sahabənin yanına gətirir və onları bir-birinə qardaş elan edir. Aralarında qardaşlıq münasibəti qurur ki, bu sənin qardaşındır, hər bir işdə sənə köməkli edəcək. Abdurrahman deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem çıxıb getdikdən sonra Səad ibn Rabi mənə dedi ki, mən ənsarın ən varlı adamlarındanam var dövlətinin, var dövlətinin yarısını sənə verirəm. Abdurrahman ibn Avf isə cavabında ona görün nə deyir? Deyir, Allah sənin malına bərəkət versin. Mənim ona ehtiyacım yoxdur. De görüm, Mədinədə bazar varmı? Saad ona Qaynuqa bazarını göstərir, Yahudilərin bazarını. Abdurrahman ibn Avf gedir bazara və başlayır ticarətlə məşğul olmağa. Bir neçə gündən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəlir. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm görür ki, bunun paltarından ətir isi gəlir. Gözəl ətir qoxusu. Hiss eləyir, təxmin edir və deyir ki, deyəsən evlənmisən. Abdurrahman radiyallahu anh deyir ki, bəli ya Rasulullah, evlənmişəm. Ənsardan olan bir qadınla. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir, nə qədər mehir vermişsən? Deyir, bir çəyirdək ağırlığında qızıl vermişim Bir çəyirdək ağırlığında qızıl. Mehir olaraq. Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, elə isə heç olmasa bir boyunla yəni bir qoyun kəsib ziyafətdir. Evlənən adam gərək evliliyini hamıya bildirsin ki, hamı ona xeyir, bərəkət diləsin. Yadıma düşmüşkən bir şey sizə deyim, sonra söhbəti davam edəcəm. Diqqət edin, adam Allah üçün evləndikdə istəyir ki, bunu valideynlərinə bildirsin. Valideynlərinə bildirsin ki, onlar onun üçün xeyir-dua diləsin. Dostlarına bildirir ki, toyuna gəlsinlər, onu təbrik eləsinlər. Qohum-əqrabaya bildirir, hamıya bildirir, Allah üçün evlənir, Allahın qoyduğu qayda qanunla. Allah da o evliliyə bərəkət verir. Və bu həyat yoldaşı ilə yaşayır. 5 il, 10 il, 20 il, 30 il, 40 il nə qədər Allah onlara ömür versə. Bu illər ərzində o hər dəfə həyat yoldaşına yaxınlaşdıqda ürəklə yaxınlaşır, sevgi ilə yaxınlaşır, məhəbbətlə yaxınlaşır. Bir dəfə də olsun həyat yoldaşı nə qarşı ikrah hissi oyanmır. Hər dəfə, halbuki eyni adamla yaxınlıq edir. Amma əks halda zina etdikdə bunu Allah üçün eləmir deyə, şeytana uyub eləyir deyə çalışır ki, onu valideynlərindən də gizlətsin. Qohum əqrabadan da, dostlarından da. Gizlətsin ki, rüsvay olmasın. Bu bir. İkincisi, Allah ona həmin o yaxınlığa bərəkət vermir deyə nə cür gözəl qadın olursa olsun, bir müddətdən sonra onu atır ona qarşı ikrah hissi oyanır. Onunla çox yaşaya bilmir. Çünki Allah o işə bərəkət vermir. Bizim bu cür gözəl dinimiz və bu dində nə qədər bərəkət var, bundan istifadə etməliyik. Səad ibn Rabi ki, Abdurrahman ibn Avfa var dövlətinin yarısını təklif elədi. O da götürmədi. Öz-özünə fikirləşirəm ki, indiki zamanda hansı bir müsəlman var dövlətinin bir arısını müsəlman qardaşına verər? Və hansı müsəlman ona təklif olunan o qədər var dövlətdən imtina edər? Bax, belələrini Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm tərifləyib demişdir ki, xayrun nəsi qarni, thumməl ləzinə yəlunəhum, thumməl ləzinə yəlunəhum ən xeyirli insanlar mənim dövrümdə yaşayanlardır. Sonra onların ardınca gələnlər, sonra da onların ardınca gələnlərdir. Sonra elə bir zaman gələcək ki, elə bir nəsil gələcək ki, onlardan hər birinin şahidliyi andını, andı da şahidliyini qabaqlayacaqdır. Bu nə deməkdir? Yəni, onlar çalışacaqlar ki, nəyin bahasına olursa olsun, öz istəklərinə nail olsunlar. Buna görə də yalandan and içməkdən və şahidlik etməkdən çəkinməyəcəklər. O qədər insanlara rast gəlirsiniz ki, öz istəyinə nail olmaq üçün hər bir yaramaz işə əl qoyur. Razıdır ki, ona lənət oxusunlar, bəddua eləsinlər, qarğış eləsinlər. Razıdır, tək öz istəyinə nail olsun. Amma o sahabələr istəklərinə bu dünyada yox, ahirətdə nail olmağa çalışırdılar. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhının qarşısına gətirib bir qab gözəl yemək qoyurlar. Ləziz yeməklər. Yeməkdən bir-iki loxma götürür, qalanını göndərir xidmətçilərinə. Yeməyi gətirən adamlar soruşur ki, niyə bu yeməkdən, bu taamdan dadmadın? Ya əmir əl-müminin. Deyir ki, mən kifayət qədər ondan yedim. İstəmirəm özümü buna öyrəşdirim. Yəni, çox yeməyə. Sonra tapmayanda bu mənə pis təsir edər. Tapmayanda, sözə baxın. Əmir əl-müminin idi. Onun üçün tapmamaq söhbəti yox idi. İstədiyi şey istədiyi yerdə edə bilərdi. Lakin özünü dünyaya öyrəşdirmədi. Ahirəti üçün yaşayırdı. Abdurrahman ibn Avf radiyallahu anhu Bədirdə, Uhudda və digər döyüşlərin hamısında iştirak etmişdi. Uhud döyüşündə fədakarlıqla döyüşür, 21 yara alır döyüşdə, əksəriyyətini də ayağından. Ondan sonra başlayır axsamağa. 21 yara. Təsəvvür edirsiniz bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, onu qılıncla vururlar, yıxılsa da qalxıb yenə döyüşür. Nizə ilə vururlar, yıxılsa da yenə qalxıb döyüşür, döyüşü davam edir və qarşısındakı müşrik kafir heyrətə gəlir ki, adamı nə qədər vururuq, yenə üstümüzə gəlir. Bunun nədir buna vadar edən? Nə yolunda vuruşursa, nə ağrıları hiss etmir, nə də ölümdən qorxmur. Onlar bir dəstə, bir toplum Rum imperiyasının üstünə gedərkən onların başçısı, sərkərdəsi Seyfullah ləqəbli Xalid ibn Valid radiyallahu anh Rom imperatoruna, imperatoruna məktub yazır. Yazır ki, İslamı qəbul et, canını Allahın əzabından qurtar. Əks halda cizyə verməli olacaqsan. Müsəlmanlar zəkat verdiyi kimi İslamın inkişafı üçün. Siz də cizyə verəcəksiniz. Bunu da qəbul eləməsən özündən küs. Özündən başqa heç kəsi qınama. Mən sənin üstünə elə insanlarla gəlmişəm ki, siz yaşamağı sevdiyiniz kimi, bu dünyanı sevdiyiniz kimi, onlar da Allah yolunda şəhid olmağı sevirlər sevirlər. Təsəvvür edirsinizmi? Abdurrahman İbn Avf barədə nə qədər gözəl cəhətlər, xüsusiyyətlər sadaladım. Abdurrahman İbn Avf İslamın laf əvvəlindən Peyğəmbər s.ə.v-in yanındaydı. 10 il, daha doğrusu 13 il Məkkədə onunla bərabər idi. 13 il İslamda bişmiş adam, imanı möhkəmlənmiş adam gəlir Mədinəyə, Mədinədə ilk döyüşdə, Bədr döyüşündə cərgələr ki, düzülür müşriklərə qarşı. Cərgə və cərgə ki, düzülürlər müsəlmanlar. Görün, Abdurrahman ibn Avf, Abdurrahman ibn Avfın başına nə gəlir? Nə iş gəlir? Deyir ki, müşriklərlə üzbəüz dayandığımız zaman sağıma, soluma baxdım, gördüm ki, iki az yaşlı uşaq durub yanımda. Sağımda da solumdadır. Onlar 12-13 yaşlarında. İki qardaş idilər. Mədinə əhlindən, ənsardan idi. Öz-özümə dedim ki, kaş yanımda qüvvətli adamlar olaydı. Döyüşdə bir-birimizə arxa olaydıq. Uşaqlar mənim sözümü eşitdi. Onlardan birisi dirsəyi ilə məni dümsüyləyib dedi ki, əmican, Abu Cəhli tanıyırsanmı? Dedim, qardaş oğlu, Abu Cəhəl sənin nəyinə lazım? Uşaq dedi ki, mənə deyiblər ki, o Peyğəmbəri söyür. Canım əlimdə olan Allaha and olsun ki, əgər mən onu görsəm, ikimizdən əcəli daha yaxın olanı ölüncəyə qədər mən ondan əl çəkməyəcəyəm. Bunu uşaq deyir. O biri tərəfimdə dayanan uşaq da məni dirsəyi ilə dümsülədi, eyni sözü dedi. Sanki məni ruhlandırdılar. Baxdım ki, bu uşaqlar Allah yolunda ölməyə hazırdılar. Şəhid olmağa hazırdılar. Təki, Allahın sevgisini qazansınlar. Döyüş başladı və mən onlara Abu Cəhəli göstərdim. Onlar da qılıncını çəkib cumdular Abu Cəhəlin üstünə və onu qılıncdan keçirdilər. Öldürdülər onu. Maraqlı nədir? Maraqlı odur ki, Allah subhanahu teala bu döyüşdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələmin ən qatı düşməni olan Əbu Cəhli öldürməyi nə Həmzəyə, nə Ömərə, nə Əliyə, nə də başqa bir sahabiyə nəsib eləmədi. Kim buna can atırdısa, kim bunu istəyirdisə, ona nəsib elədi. Bu iki uşağa. Onlar Abu Cəhəli öldürdülər və Abu Cəhəli öldürməklə tarixə bir iz qoydular. Müşriklərin başçısını ki, öldürdülər, artıq onları məğlub etdilər, sarsıtdılar. Abdurrahman ibn Avf radiyallahu anh elə belə sahabə deyildi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə namaz qılmaq vacib buyurulduğu gündən vəfat edənə dək sahabələrə namazı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qıldırırdı. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm olduğu yerdə heç bir sahabə önə keçməzdi. Namazda imamlıq eləməzdi namazı Peyğəmbər s.ə.v qıldırırdı. Yalnız ölümünə yaxın ağır xəstələndiyi vaxt namazı Abbaqır qıldırırdı. Radiyallahu anh. Amma belə bir hadisə baş verir. Muğir ibn Şöbə radiyallahu anh deyir ki, bir dəfə biz səfərdəykən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm təbii ehtiyacını rəf etmək üçün uzaq bir yerə getdi ayaq yoluna getdi. Sonra dəstəmaz aldı. Mən də onunla bərabər dəstəmaz aldım. O öz dəvəsinə mindi, mən də öz dəvəmə və gəlib cəmaata yetişdikdə gördük ki, artıq namaza başlayıblar və namazın iki rükətini qılıblar. Cəmaat namazını kim qıldırırdı? Abdurrahman ibn Avf radiyallahu anh. Abdurrahman ibn Avf hiss elədi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm gəlir, arxaya keçdi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm önə keçsin və namazı davam eləsin. Lakin Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm ona işarə etdi ki, yerində qal. Və onun arxasında durub, iki rükət namazı onun arxasında, yerdə qalana da salam verdikdən sonra qalxıb tamamladı. Yəni, bu da Abdurrahman ibn Avf üçün şərəf idi. Radiyallahu anhın arxasında Allahın Peyğəmbəri durub namaz qılırdı. Bu da onun üçün bir şərəf idi. Nəinki Abdurrahman ibn Avf neydi daha doğrusu, nəinki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hətta sahabələr də ona hörmət edirdilər. Bilirsiniz, xəlifə Öməri kim vurub, kim qətlə yetirib, bilirsinizmi? Onu qətlə yetirən adam üçün böyük bir muzey tikiblər onun şərəfinə. Bu, Əbu Lü'lü, Feyruz idi. Məcusi. Namazda ikən arxadan yaxınlaşıb əvvəlcə kürəyindən, sonra böyründən 7 dənə bıçaq vurur. Ömər radiyallahu anh. Ömər yaralanır və artıq namazı davam edə bilmir. Abdurrahman ibn Avfın əlindən tutub ona önə çəkir. Önə çəkir ki, namazı o davam etdirsin. Bu da onu göstərir ki, bu sahabə həqiqətən də hörmətə layiq bir sahabə idi. Abdurrahman ibn Avf radiyallahu anhu tacir olmaqla yanaşı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə hədisləri də öyrənirdi. Hədis kitablarını oxuyanda Abdurrahman ibn Avfdan neçə-neçə hədislərə rast gəlirik. Bu hədisləri nə vaxtsa gəlib öyrənib, eşidib, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin adından rəvayət edib. Və bu hədisləri ən maraqlısı bir hədisdir ki, onu sizə danışacağım. İbn Abbas rəvayət edir. Rəvayət edir, deyir ki, Bir dəfə biz Ömərin yanındaykən o məndən soruşdu. Rasulullahın sallallahu aleyhi və səlləmin namazda səhvə yol vermiş müsəlmana nə isə əmr etdiyini eşitmisənmi? Belə olduqda həmin adam nə etməlidir? Dedim, xeyr, vallahi mən heç nə eşitməmişəm. Sən də mi Rasulullahdan bu haqda heç nə eşitməmişsən, ya əmir əl-müminin? Ömər də, xeyr, vallahi ki, eşitməmişəm dedi. Elə bu vaxt Abdurrahman ibn Avf gəldi və bizdən nə işlə məşğulsunuz deyə soruşdu. Ömər ona Ömər onu məsələdən agah etdikdə Abdurrahman ibn Avf radiyallahu anh dedi mən Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haqda nə buyurduğunu eşitmişəm. Subhanallah. İbn Abbas ləqəbi nə idi? Turcumanul Quran. Quranı hamıdan yaxşı bilən adam. Hədislərlə, bərabər Quranı təfsir edən, daim Peyğəmbər s.ə.v-in yanında olan adam. Həmçinin Ömər radiyallahu anhu elə belə adam deyildi ki, onu xəlifə seçirdilər. Qurandan da, hədisdən də kifayət qədər məlumatı var idi. Lakin nə Ömər, nə də İbn Abbas radiyallahu anhu bu hədisi eşitməmişdilər. Bunu ticarətlə məşğul olan Abdurrahman ibn Avf radiyallahu anh eşitmişdi. Deyir ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə buyurduğunu eşitmişəm. Biriniz namaz qıldığı zaman rükətlərin sayını itirsə, artıq və ya əsik qıldığını güman edərsə və əgər bir yoxsa iki rükət qıldığına şək edərsə, qoy bir rükət qıldığını yəqin bilsin. Və əgər iki yoxsa üç rükət qıldığına şək edərsə, qoy iki rükət qıldığını yəqin bilsin və əgər üç, yoxsa dörd rükət qıldığını şək edərsə, qoy, üç rükət qıldığını yəqin bilsin. Belə etsin ki, şək artıq rükətə ol, aid olsun. Əskih rükə, rükətə yox, artıq rükətə. Sonra da salamdan əvvəl iki dəfə səcdə etsin və salamları versin. Bunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namazda, rükətlərdə şək edən adama öyrədir. Bunu da Abdurrahman ibn Avf radiyallahu eşidir. Ticarətlə məşğul olan adam vaxt tapıb dinini də öyrənirdi. Allah da Quran-ı kərimdə belə möminlər barədə nə deyir? Deyir ki, Ricəlun lə tulhihum ticaratun və lə beyun ən zikrilləh. O kişilər ki, onları nə ticarət, nə alış-veriş Allahı yad etməkdən, Allahı zikr etməkdən yayındırmır. Onlar öz işində məşğul olsa da, vaxt tapıb nə vaxtsa kitab da oxuyur, yığışıb öz aralarında bir gözəl söhbətlər də edir, Quran da oxuyur və s. və s. işlərlə məşğul olaraq Allahı yad edirlər. Abdurrahman ibn Avf radiyallahu anh İslama gəldikdən sonra ömrünü Allaha və onun Rəsuluna itaət etməkdə keçirir. Xeyrxalq işlər görür. Hətta ölüm əyağındaykən Allah ona yaxşılıq etməyi nəsib edir. Vay o kəslərin alına ki, ölüm əyağındaykən görürsən ki, telefonu əlinə alır, deyir ki, xırıldaya-xırıldaya. Nəfəsi güclə gedir, gəlir. Telefonu əlinə götürür, deyir ki, filan kəsi məhv eləyərsiz. Filan kəsin filan qədər pulunu əlindən alarsınız. Filan kəsin başına filan oyunu açarsınız. Ölür, e, bu dünyadan köçür. Lə ilə ilə Allah demək, tövbə eləmək ona nəsib olmur. Niyə? Ona görə ki, ömrü boyu yaramaz işlər görür. Ömrünün axırında Allah ona necə yaxşı iş görməyi nəsib eləsin. Amma ömrü boyu yaxşı iş görən adama görən Allah ömrünün axırında nəyi nəsib edir? Abdurrahman ibn Avf ölüm əyağında ikən Bədirdə iştirak etmiş hər bir sahabiyə 400 dinar verilməsini vəsiyyət edir. O gün Həmin sahabələrin sayı 100 nəfər idi. 100-ü 400-ə vuranda neçə eləyir? Rəxmin. Dinarın biri nə qədərdir bilirsinizmi? 4 qram 25 milliqram qızıl. Demək, hər bir sahabiyə 1 kilo 700 qram qızıl verir. 100 sahabiyə bunu vuranda neçə eləyir? 170 kilo. 170 kilo qızılı ancaq Bədirdə iştirak etmiş sahabələrə verir. Sonra xurma bağı olur. Xurma bağını satır, vəsiyyət edir ki, onu Peyğəmbər s.ə.v-in zövcələrinin arasında bölüşdürsünlər. Neçəyə satılır bu xurma bağı? 40 min dinara. Və hər bir zövcəsinə Rasulullah s.ə.v-in 4 min dinardan artıq pul çatır. Bu da həmin qədər qızıl edir eyni ilə sahabələrə verdiyi qədər, 170 kilo. Ondan əlavə Abdurrahman ibn Avf yüzlərlə köləni azad edir. Axırda hələ varislərinə də miras qalır. Küllü miqdarda pul, həmçinin min dəvə, 3000 qoyun və 100 at. Bu adamın nə qədər var dövləti var idi, nə qədər? Halbuki Mədinəyə gələndə heç nəsiz gəlmişdi. Bu deməkdir ki, Allah subhanətə alə istədiyinə öz lütfündən bəxş edir. İstədiyinə, sevdiyinə. Bir dəfə kasıb sahabələr gəlirlər Peyğəmbər s.a.v. yanına deyirlər ki, ya Rasulullah, bizim varlı qardaşlarımız da bizim kimi namaz qılır, oruç tutur. Amma var dövləti var deyə Allah yolunda zəkat, sədəqə verir. Bizdən çox savab qazanırlar biz nə edək ki, onlara çata bilək? Niyə çata bilək? Diqqət edin. Quran-ı kərimdə Allah subhanətə alə deyir, Əs-səbiqunəl əvvəlun. Sahabələr bir-birləri ilə ötüşürdülər yaxşı işlərdə. Bir-birlərini kesməyə çalışırdılar. Başqaları kimi deyil ki, bir-birinin üstünə çıxsınlar. Bir-birindən, bir-birinin çiyinlə, çıxa-çıxa, lap üstə kimsə, kim varsa aşağıdakini tapdalasın. Belə deyildilər. Onlar irəliyə doğru bir-birlərini keçirdilər. Ötkürdülər yaxşı işlər görməkdən. Və bu sahabələr də istəyirlər ki, varlı qardaşlarına çatsınlar. Onları ötüb keçsinlər. Amma nə, nə edəcəklərini bilmirlər. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara görün nə buyurur? Deyir ki, istəyirsinizmi sizə elə bir şey öyrədim? Onu etməklə sizi ötüb keçənlərə satasınız. Sizdən sonra gələnlərdən heç kəs sizə sata bilməsin və sizin etdiyinizi edənlər istisna olmaqla müsəlmanların ən xeyirlisi olasınız. Nədir o? Bunların pulu yox idi. Yəni, bu işə pul sərf eləmək lazım deyil. Bu nədirsə pulsuz gerçəyə çevrilir, həyata keçirilir. Nədir bu? Deyir, hər namazdan sonra 33 dəfə Subhanallah, 33 dəfə Əlhəmdülillah, 33 dəfə Allah qbar deyir. Dəqiqələr çəkir, dilbi tərpətməklə gör nə qədər savab qazanırsan. Amma var dövlətdə olan mömin yenə də qabaqdadır. Həmin sahabələr bir həftədən sonra qayıdır, gəlir, deyir, ya Rasulullah, varlı qardaşlarımız bu zikirləri bizdən öyrəndilər. İndi onlar da Subhanallah, Elhamdülillah, Allah Akbar deyə zikr edir, yenə onlara çata bilmirik. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həmin o kasıb sahabələrə ayə oxuyur Quranla. Zəlikə fadlullahi yu'tih mən yəşə. Bu Allahın lütfüdür. Onu sevdiyi kimsəyə bəxş edir. Xoş o kəslərin anla ki, Allah onlara var dövlət verdikdə onlar yollarını azmır, çaşmır. O var dövləti Allahın buyurduğu yerə sərf edirlər. Şeytanın yolunda yox, Allahın yolunda sərf edirlər. Həmsinin xoş o kəsibların halına ki, onlar da varlı qardaşlarını yaxşı işlərə yönəldirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Deyir ki, kim birisini bir gözəl işə yönəldərsə, onun qədər savab qazanır. Biz nəyə görə çalışırıq? insanlara yaxşı işləri yönəldək, onlara yaxşı tövsiyələr verək. Nə üçün? Onlar gözəl iş gördükdə bizə də savab yazılsın. Biz də savab qazanaq. Ummu Bəkir bin Nisvar adlı bir qadın sahabə radiyallahu anh deyir ki, Abdurrahman ibn Avf öz bağını 40 min dinara satıb pulunu Ayşəyə göndərdikdə Ayşe məndən bunu kim gönderip diye soruşdu. Dedim ki, Abdurrahman ibn Avf gönderip. Onda Ayşe radiyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Abdurrahman bu arada dediği müjdeni bana haber verdi. Dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir zaman bile demiştir. Demiştir ki, məndən sonra zövcələrimin qeydinə səbirli olanlar qalacaq. Səbirli olanlar. Sonra da Abdurrahman ibn Avf üçün dua edib demişdir ki, Allah Avfun oğluna cənnətdəki səlsəbil bulağından içirsin. Digər bir rəvayətdə bu da Ummu Sələmədən gəlir, bu da Peyğəmbərin zövcəsidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, məndən sonra sadiq və xeyrxalq bir insan sizin qeydinizə qalacaq. Allahım, Abdurrahman ibn Avfə cənnətdəki səlsəbil bulağından içirdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin də duası rədd olunmazdır. Ummu Kulsum bint Uqbə radiyallahu anhə Abdurrahman ibn Avfun yanındaydı. Ölüm əyağındaykən Abdurrahman bayıldı. Özündən getdi. Ətrafdakılar onun bu dünyadan artıq köçdüyünü güman etdilər. Və qadın bayıra çıxıb bayırdakılardan xahiş etdi ki, artıq Abdurrahman vəfat edib. Gəlin, kömək eləyin onu yuyub, dəfn edək. Geri qayıtdıqda gəlib gördülər ki, o artıq özünə gəlib. Artıq özünə gəlmişdi. Və mən bayıldımı deyə soruşdum. Özündən xəbəri yoxdur. Oradakılar bəli deyə cavab verdilər. Onda Abdurrahman radiyallahu anh ona, onlara bayıldığı zaman yuxuda gördüyünü danışdı. Dedi ki, yuxuda iki mələk insan qiyafəsində mənim yanıma gəldi. Və gəl bunu aparaq Allahın hüzurunda mühakimə edək deyə buyurdular. Bu vaxt başqa bir mələk gəlib onlara belə buyurdu. Buraxın onu. Bu o kəslərdəndir ki, onlara hələ analarının bətnində ikən xoşbəxt olacaqları yazılmışdır. Bundan sonra, bu hadisədən sonra Abdurrahman ibn Əv hələ bir ayda yaşadı, sonra vəfat etdi. Radiyallahu anh. Ölüm ayağındaykən, ölüm ayağındaykən, onun qarşısına gətirib yemək qoyurlar, ləziz yeməklər bu dünyadan gözü tox getsin. Abdurrahman yeməklərə baxır, başlayır ağlamağa. Və üzünü çevirir, yeməkdən yemir. Elə şey olarmı? Kiminsə qarşısına yaxşı yeməklər qoyulsun və adam o yeməkdən yeməsin. Nə idi bunu ağladan və nəyə görə, nə, yadına nə düşmüşdü ki, ağlamağa başladı? iştaha küstü. Yeməkdən imtina elədi. Nə yadına düşdü? Deyir ki, yadıma qardaşım Musab ibn Ömer düşdü. Radiyallahu anh. Musab ibn Ömer kim idi? Məkkə müşriklərinin ən varlı ailəsindən olan bir cavan. Cavan ikən hər cür imkanı ola ola hər bir şeydən imtina edir. Zinadan, içkidən, eyş işrətdən, dünya malına hamısından imtina edir, gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanına, İslam dinini qəbul edir. Valideynləri ona xəbərdarlıq edir ki, əgər bu yoldan əl çəkməsən, səni oğulluqdan çıxaracaq, heç nəsiz qalacaqsan, sənə bir qəpik də verməyəcəyik. Musab Allahı və onun Peyğəmbərini seçir. Valideynləri, qohum əqrabası ondan uzaqlaşır. Onu daha doğrusu özlərindən uzaqlaşdırır. Musab demək olar ki, hamıdan kasıb bir vəziyyətə gəlib çatır. Halbuki, vaxt var idi Musab sahabələrin yanından gəlib keçəndə uzaqdan ətrin iyindən hiss olunurdu ki, bu Musabı gəlir. Ancaq o bu qədər özünə ətir vura bilər. hamıdan kasıb vəziyyətə düşür. O qədər kasıbdır ki, Uhud döyüşündə vəfat edərkən, onu dəfn etdikdə, onu kəfənləmək üçün kəfən tapılmır. Sahabələr də kasıb idi, bu da. Uhudda onu kəfənləyib dəfn etmək üçün kəfən tapılmır. Döyüşdə ancaq bir fitəsi olur, əynində bir də bir qılıncı. Hədisdə gəlir ki, kasıblar cənnətin qapısına gəlib cənnət qapısını döyəcək. Cənnət gözətçiləri soruşacaq, nə tez mühakimə olundunuz? Onlar deyəcəklər, bizim nəyimiz var idi ki, mühakimə olmaq? Bir qılıncımız var idi, çiynimizi atıb gedib Allah yolunda vuruşub, şəhid olmuşuq. Allah onları Alimran surəsində müjdəliyir ayə nazil edir ki, bunlar o kəslərdir ki, sözünün üstündə durub Allah yolunda şəhid olublar. Musab ibn Umer və onun kimlərinə aid bu ayə nazil olur. Abdurrahman ibn Avf bunu niyə yada salır? Yada salır ki, o cür varlı insan hamımızdan varlı idi Məkkədə. Öləndə gör nə cür, öl, nə cür vəfat elədi. Kəfən tapılmırdı ki, kəfənlənsin. Buradan yuxarısını əynindəki fitə ilə örtdük, ayaqlarının üstünə də ot düzdük və eləcə də dəfn elədik onu. Amma o cənnəti qazandı. Mən qorxuram, bu var dövlət, bu nimətlər bizə ancaq bu dünyada nəsib olsun. Görün, bunu kim deyir? Cənnətlə sağlığında müjdələnən adam. İslamı hamıdan qəbul Hamıdan əvvəl qəbul etmiş adam. Allah da Quranda onları tərif edir, onlardan, onlardan razı olduğunu bildirir. Onlar üçün ağacları altından çaylar axan cənnət bağları hazırladığını bildirir. Şəhid olduğunu da Peyğəmbər s.ə.v ona müjdə verir. Bütün bunlarla yanaşı qəlbi qorxu içindədir ki, birdən bu var dövlət onun başına müsibət gətirər. Ölüm ayağında da var dövlətinin çox hissəsini paylayır. Paylayır ki, savab qazansın. Subhanallah. Abdurrahman ibn Avf radiyallahu anhu Osmanın xilafəti dövründə hicrətin 32-ci ilində 75 yaşında vəfat edir. Cənazə namazını da Osman radiyallahu anh qılır və Bəqi qəbristanlığında yəqin ki, həc ziyarətində olmuşsunuz. O qəbristanlığı görmüşsünüz. Həmin qəbristanlıqdadır bu sahabə. Bəqi qəbristanlığında dəfn olunur. Özündən sonra 18 oğlu və bir qızı qalır. 18 oğul və bir qız. Vəfatında qəribə bir hadisə baş verir. Bu hadisəni hədislə danışımçısı Səhəl radiyallahu anh deyir ki, bir dəfə bir qadın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə haşiyələnmiş parçadan tikilmiş bir bürüncək gətirdi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə hədiyə etdi. Dedi ki, mən bunu öz əllərimlə tikmişəm. Gətirmişəm ki, geyəsən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm də onu geydi və məscidə gəldi. Gözəl bürüncə idi. Bir nəfər bunu görəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin əynində onu təriflədi. Dedi, nə gözəl bürüncəkdir bəlkə onu mənə bağışlayasan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm də etiraz eləmədi. Namazdan sonra evinə gedib o bürüncəyi çıxarıb ona bağışladı. Bunu eşidən sahabələr həmin adamı qınamağa başladılar ki, sən bilə-bilə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə bu hədiyə edilib, bilə-bilə ki, onun buna ehtiyacı var və bilə-bilə ki, o sənə bunu etiraz eləməyəcək. Onun yanına gələn heç bir adamı boş qaytarmır. Ondan bunu istədim. Sən yaxşı iş görmədin. Həmin adam vallahi ki, mənim buna ehtiyacım yoxdur. Mən bunu ondan istəməkdə məqsədim o idi ki, bu bürüncək mənim öləndə kəfənim olsun. Həqiqətən də öləndə bu bürüncək onun kəfəni oldu. Kim idi bunu istəyən sahabə? Abdurrahman ibn Avf radiyallahu anh. Bu qədər var dövlət sahibi gör nəyə can atırdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin bürüncəyinə. O bilirdi ki, onun əyninə dəyən, onun bədəninə dəyən bürüncək bərəkətlidir. O istəyirdi ki, o bürüncəklə dəfn olunsun. Radiyallahu anh. Və Allahdan istəyin budur ki, Allah Teala bizləri yer üzündə olan müsəlmanları mehriban etsin. Müsəlmanlar aralarında olan hansısa inciliyə görə, narazılığa görə, həmçinin əvvəlki müsəlmanların aralarında olan inciliyə, narazılığa görə öz aralarına ədavət salmasınlar. Həmişə mehriban olsunlar. Yaxşı işlərə tələssinlər. Və bir şeyi yad, yadınızdan çıxarmayın ki, nə olubsa olub keçib. Allah Quran-ı kərimdə Bəqərə surəsinin 20-ci və 21-ci səhifələrində. Baxırlarındadır bu ayələr. Eyni ayədir, təkrar-təkrar gətirir. Buyurur, tilkə ümmətun qad xalət. Ləhə mə kəsəbət və ləkum mə kəsəbtum. Və lə tusəlunə əmmə kənu yəməlun. Onlar bir ümmət idi, gəlib getdilər. Onların elədikləri onlara aiddir. Sizin elədiyiniz isə sizə. Onların elədikləri barədə siz sorğusual olunmayacaqsınız. Bunların arasında nə incilik olubsa da, bu adi insani səhvlərdir. Bunu yada salmaqla indiki zamanda müsəlmanlar arasında ədavət salmaq bizə yaraşmaz. Biz əksinə onların yaxşı işlərindən danışmalı, onları tərifləməli, onların bir-birini necə sevdiklərini yada salıb, müsəlmanların möhkəmliyini, birliyini, İslamın nə cür din olduğunu insanlara göstərməliyik. İslam elə bir dindir, elə bir dindir ki, Ancaq Allah üçün bunu yaşasan, Allah bu dini ucallar və müsəlmanlara kömək olar. Var dövlət xatirinə, vəzifə xatirinə, başqa nəyinsə xatirinə, kiminləsə qardaşlıq eləməyə çalışsan, zahirən ona mehriban olduğunu göstərsən, bunun heç bir faydası olmayacaq. Gez-tez onunla düşmən olacaqsan. Allah Quran-ı Kerimdə buyurur ki, لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم والله ألف بينهم Sən kimə müraciət etsən? Məhəmməd Peyğəmbərə sallallahu aleyhi və səlləmə ən fəzilətli insana, ən tədbirli, ən ağıllı insana müraciətdir. Sən yer üzündə olan bütün var dövləti onlara, kimlərə müraciətdir? Ən xeyirli insanlara, sahabələrə xərcləsəydin, onları qardaş edə bilməzdin. Onların qəlblərini bir-birinə yaxınlaşdıra bilməzdin, mehriban edə bilməzdin. Onları Allahdır qardaş edən. Görürsünüz, bu ayə dəlildir ki, bir-birimizi Allah üçün sevsək qardaş olaraq, nəyinsə xatirinə sevsəniz bir-birinizi, tez-tez bir-birinizdən ayrılacaqsınız. Və bir rəvayətdə gəlir, məşhur rəvayətdir. Ömər radiyallahu anh, bir dəfə bir ordu ilə Şama yollanır. Gəlir bir çay keçidinə çatır, minikdən, atından yerə inir, ayaqqablarını çıxarır, çiyninə atır və atın ipindən tutub çayı keçməyə başlayır. Ayaqları palçıq olur, balaqları yaş olur. Bunu görən ordu, ordudakı əskərlərdən biri ona deyir ki, Yə əmir əl-muminin. Bu nədir? Sən axı xəlifəsən. Qorxuram bu məmləkətin əhalisi səni hörmətlə qarşılamasın. Bu əskərə elə gəlir ki, hörmət zahiri görünüşdədir. Lakin Ömər yaxşı bilir ki, bütün dünya o vaxtı ona nəyə görə hörmət edirdi? Şey, sönür ona tərəf, deyir ki, biz müsəlmanlar Allahın İslam dini sayəsində ucaltdığı bir millətik, bir ümmətik. Nə qədər ki, İslamdan başqa bir şey vasitəsilə ucalmağa çalışacaq, can atacaq, Allah bizi zəll edəcək. Dəfələrlə sizə misal çəkmişəm, bizim bir axsaqqalın misalını. O axsaqqal ki, uzun illər vəzifədə işləmişdi. Nazir vəzifəsində. O bizə danışırdı ki, deyirdi ki, oğlum, Çalışın əxlaqlı, əxlaqınız olsun, imanınız olsun, kişiliyiniz olsun. Onda Allah sizi uzaldacaq. Mən deyir, bunun şahidi olmuşam. Biz vaxtı ilə nazirlər bir tədbirə yığışardıq. Xoşumuza gəlməyən bir adam gələndə o tədbirə. O da bizim üçün birisi idi. Uzaqdan bunu görürdük. Hər birimiz onun ünvanına bir pis söz deyirdik alçaq gəldi, yaramaz gəldi, pis bir sözlərlə. Belə ki, yaxınlaşırdı bizə, gülər üzlə onu qarşılayıb yola verirdik. Öz-özümə düşünürdüm ki, bu adamın pulu da var, vəzifəsi də var, arxası da var, hər bir şeyi var, bircə şeyi yoxdur. Hörməti yoxdur. Vəzifədən kənar gedən kimi, vəzifədən onu bayra atan kimi rəddan çıxacaq gözdən düşəcək, unudulacaq. Amma gedirdi bir rayona dincəlməyə. Qubaya, Şamaxıya, nə bilim, harasa. Orada tanıdığımız bir axsaqqalı görəndə, görəndə ki, uzaqdan o gəlir, əynində köhnə çuxa, əyağında qaloş, əlində də bir əsa, deyirdi ki, qalxın, bu kişi ilə görüşək bu kişiyə salam verək. Kişiyə. Onda fikirləşirdim ki, bu adamın heç nəyə yoxdur. Nə vəzifəsi, nə arxası, nə pulu. Amma kişiliyi var. Gözəl əxlaqı var. Sözünün üstündə durmağa cəsarəti var. İndi seçim sizindir. Bu yolda var, bu yolda. Allahın yolu da var, şeytanın yolu da. Bu yolu seçəcəksiniz, tarix sizi unutmayacaq. Nəsillər, gələcək nəsillər sizə xeyir dua edəcək. Bu yolu seçəcəksiniz, gələcək nəsillər sizə lənət oxuyacaq. Dəli, subut edin bunu sizə. Hər biriniz Quran açıb oxuyursunuz. Oxuyursunuz. Quranda ayələr var da, rəhmətlə bağlı, bağışlanmaqla bağlı. Məsələn, oxuyursunuz ki, Rabbənə xfir lənə və li ixvaninə ləzinə səbəqunə bil imən. Ayədir. Ey Rəbbimiz, bizi və bizdən əvvəl gəlib getmiş mömin qardaşlarımızı bağışla. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, milyarlarla insan bu Quranı açıb, bu ayəni oxuyanda əvvəlki möminlərə adları bəlli oldu, olmadı. Rəhmət gedir. Bu sistemi Allah qurub əvvəlki möminlərə rəhmət gedir. Əks halda isə açırsan ayəni, Quranda oxuyursan, Fələnətullahi aləv zalimin, Fələnətullahi aləv kəfirin. Allah zalimlara lənət eləsin. Allahın lənəti olsun kafirlərə. Adı bəlli oldu, olmadı. Bu kafirlərə lənət gedir. O zalimlara lənət gedir. Yaxud başqa cür deyək. Peyğəmbərlərin adları çəkiləndə Bilirsiniz, Allahın salamı olsun onlara. Peyğəmbərlərin ardıcılların adları çəkiləndə deyirsiniz, Allah onlardan razı olsun, Allah onlara rəhmət eləsin. Gör, əsrlər boyu da onlara rəhmət oxunur. Amma bunun əksi Fironun adı çəkiləndə Nəmrudun, Qarunun, Əbu Cəhlin, Əbu Ləhəbin, indiki zamanda olan zalimların adları çəkiləndə onlara kim rəhmət oxuyur? Heç kəs. Bunlar lənətlənmiş insanlardır. Və Allahdan istəyim budur ki, Allah subhanətə alə bizləri rəhmətə layiq olanlardan etsin. Amin. Bunun üçün də, qardaşlar, bir-birinizdən möhkəm yapışın. Yaxşı insanlarla oturub durun. Hər dəfə bura gəlib sizinlə bir çay içəndə, yeni-yeni qardaşlarla tanış olanda, yeni-yeni qardaşları görəndə ürəyim açılır fikirləşirəm ki, subhanallah, bizləri sevən insanlar var, bizim sevdiyimiz insanlar var və bunların sayı çoxdur. Allah bizlərin hamılıqla cənnətdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanında olan insanlardan etsin. Subhanakallahumma və bihamdik, şədu en la ilaha illa əntə, əstəğfiruka və ətubu ileyk.